parolu foie cun vi mem. Tiu mal laute sencele murmuradas, tiu rapide estas considerata frenesa, sia socia medio, sed psicologoi el trovis, che paroladoi cun si mem ne estas signo por freneso. Male, ili estas ege utilai ocasis antaune longe en parcuma domo. Cie mi havas mian slosilon? murmuras sencele iuna virino, dum si serciadas excitite en sia man posho. Respondon si ne ricevas, char estas tie neniu, ciu povus reagi je sia demando. Homoi, ciui laute sencele babiladas, sed kiwi evidente ne havas kun parolanton, causas strangan impreson. Sed usonai esploristoi taxas che naudex procentoi de ciui plen cresculoi ien ca ien parolas cun si mem. Do paroladoi cun si mem shainas esti io tute normala, cai expertoi consideras ilin ege senso hava instrumento de pensado. Tivi paroladoi plenumas tutte malsamain funccioin. Niai pensoi ne estas structuritai. Parolado cun si mem povas helpi por ordigis iain pensoin kai analisi ilin. Crome, tia autocomunicado povas esti bona valvo por malkonstrui stresson cae monologoi helpas motivigi, cae atingi la alstrebatain celoin. Ne estas sen cause, che parolado cun si mem, en altproductiva sporto, estas considerata tauga rimedo por atingi pli bonain resultoin. Pro tio, spectantoi vidas sportistoin en slosilae situazioi ofte ne nur focusitai cae directitai al si mem, set ancausen cele murmurante. Unu flanque, la sportistoi motivigas sin, exemple per vortoi, vi attingos tion, au ili revocas al sia memoro ancora au foie sin sequoin de movoi. Futbalistoi povas antau la dec unu metra pusho de la pilco exemple mal laute diri al si mem, mi celas la pilcon nun dextren supren en la angulon. Paroladoi cun si mem estas ancritai iam frue en la homa conduto. En agio de du jaroi, infanoi comenzas cultivi la monologon propra iniziate. Ili daure babilas tutes en gene, tiel ili focusigas sian attentemon, ordigas pensoin cae ocasajoin. Iam en la jaro 2007, psicologo de la Universitato en Feafex Virginio, publicigis studajon, ciu montris che tri gis quin jaragiai infanoi, ciui parolas cun simem, povis solvi enigmoin pli rapide, ol infanoi qui ne povis paroli con si mem. Che patroi, do neniel mal helpu infanoin, che li parolu monologe. Char la autocomunicado havas ancora alian gravan funccion. Che infanoi la parolado con si mem anca multe rilatas alla aciro de lingvo. Ili lernas nomi obiectoin cae exerzas la prononzon ecte la quina vivo iaro, tiu conduto tamen signife malcrescas. Se trovigas ancora iu alia en la chambro, la infanoi el parolas sia in pensoin, pli cae pli ofte flustrante, antau ol ili conservas la pensoin, ciel tion faros plen cresculoi, iam tutte por si mem. Sed monologoi helpas ancao in plen cresca agio, psicologoi de la universitatoi en Bamberg cae Vieno povis pruvi tion per experimento. Ili igis studentoin desegni cae construi apogiloin por bicicloi, cae la psicologoi observis la studentoin cetiu laboro per video registrajoi. Aparte bone cae rapide desegnis la parto prenantoi, ciui daure demandisin ju mi faru tion tiel al tiel ci. Tiui studentoi estis dum sia laboro signife pli concentritai cae pli structuritai. Do, parolado cun si mem, appena o rilatas al psica affeccio, neniu ciu parolas cun si mem devastimi frenesigi, char la monologado ce psicae affeccioi havas alian qualiton sanai homoi ec conas de quie venas la vocio, cae cun kiu ili parolas, clarigas psicologo. Homoi, kiui suferas pro psichoso, aliflanque, ne capablas distingi ciu la vocio venas de interne au de extere. Tiai homoi, exemple ripetas ciam la samain frasoin, au en publicae locoi laute discutas cun simem quiu aliflanque parolas dum serciado de slossilo por la automobilo, al tiu la murmurado eble servas por trovi la giustan ideon.